Bio si na one tribini, ja se to sve iz glave. Ma puste tribinu. O, ja imam ovu spiku, sam sam uključio sam. Može. Da moram obavijestiti, nisam ja... Ma ne, ne, ne, ali kažem... Da, da, da. Ali kažem... Ja uvijek kažem, ja uvijek kažem kada uključim ovaj, diktafon, da, da, da. E, za razliku od ovih tajnih, ja sam javni agent, a tajni agenti ne kažu. <laughs> da, da. da. E, ovaj, ono, čisto Evo, 11.4. Luka Pokupska, Željko Peratović, Spika 5. Neki eh, Vladimir Nazor je pjevao o čamcu na kupi, a Željko Peratović bi uskoro mogu imati kuću u kupi. <laughs> Kako se tu razvija situacija? Je, eh, hoćete li uskoro napisati neku pjesmu Kuća u kupi ili će se izbići taj ishod? Pa mislim da će se izbjeći. Grad je do sad obavio sve potrebna nakon nakon ove javne kampanje koje smo imali prošle godine negdje u ovo doba e, kad je i gradska vijećnica Snježana Kirinić e, u gradskom vijeću potegnula to pitanje, to klizišta uz nerazvrstanu cestu E, grad se odjednom trgnuo i e, poduzimao je sve one radnje sa katastrom, sa raznim ispitivanjima zemljišta i napravio, je plan koji sada evo se realizira. E, tvrtka koja inače često radi za grad Arkada upravo tu počela je sa sanacijom i onako kako je i po planu koji arhitektonskom koji sam dobio i ja. Tako da napokon mi tu mi ljudi po, i po Karlovcu i ovdje, ja čak umanjujem koliko je vremena prošlo od koliko sam upozoravao <laughs> gradske vlasti, odnosno lokalnu samoupravu na taj problem, a drugi mi govore, ma trajalo je to puno više. Tako da su ljudi se, ovaj, valjda kao što je slučaj e, i na globalnoj razini, E, ljudi su spremni e, nešto mrmljati sebi u bradu, psovati svima po spisku, <laughs> e, poslušno onda izlaziti na izbore, glasati za svoje, zato što su to naši, iz bilo kojih ideoloških ili klijentelističkih razloga, ali onda kad ti naši ništa ne rade za njih, onda im opet progledaju kroz prste, jer oni drugi su gori, ili su zločesti, ili su nesposobni, i onda on se uvijek e, nešto pokrene kad dođe netko sa strane. Ali tako to važi i za cijelu zemlju, jer cijela zemlja je zapravo stvarno jedna evropska zadnja provincija. Već od Albanije. E, pa ne znam kako je u Albaniji sad, tamo stvarno nisam bio. Ovaj, Mislim, kažu mi da je u Makedoniji <laughs> strašno, mislim da ste namnožilo kulturnih spomenika. Je, točno, bio sam dva puta i pratim <clears throat> pa dobro, e, zašto je Željko Piratović uopće došao u Luku Pokupsku? Jer meni se čini da ste vi težak ovisnik, znači vi patite od teške ovisnosti, ovaj, i, koje je ono, Novinarstvo. I <clears throat> došli ste tu na rehabilitaciju. Pa, e, točno tako. Ja sam ovaj... Ja sam pobjegao sa sela u, u grad 86. E, godine iz, e, iz istočno-slavonske provincije u, izravno u Zagreb, a meni grad nije bio ni, nisam, grad, nisam kao grad oživljavao ni Vinkovce, ni Županju, niti Osijek, niti Slavonski brod. Mogao sam birati između Zagreba i Beograda. Beograd mi je bio bliže, a u Zagrebu sam imao nekoliko prijatelja već na studiju i zarazio sam se novinarstvom i nisam uopće razmišljao da bi se ikada bavio nekakvim vrtom, nekakvim vočkama, nekakvom rijekom. Gajiti svoj vrt, što kaže Voltaire, je nešto najbolje što možemo napraviti. Ne se baviti politikom. <laughs> da. Ne znam, meni to dođe kao savršena, vaga, savršena mjera. kad god se osjetim frustrirano zbog eh, događaja u društvu, državi, eh, struci ili nekih eh, osobnih, pomisli samo na onu vočku koju nisam obrezao, zalio, pomislim na, na rajčice koje su istrunule zbog previše vlage <laughs> i odmah mi bude lakše. Naravno, odmah tu nekakvu duševnu ravnotežu znači, Čim se sjetite e, Josipa Perkovića, vi odmah kao antiotrov se sjetite i svojeg paradajza i njive. Ono. Da, da. I svojih e, pasa koji uživaju ovdje krekupe, sjetim se svih Sjetim se Vidri, evo sjetim se čak i Dabrova koji su se pojavili. Jel znači, ih ima uopće? Ima ih, da, neko ih je u Šišljavić 2010. donio i ovaj, sad se idu uzvodno, ne, ovaj, <laughs> kupom. Tako da, eh, sjetim se, sjetim se, sjetim se stvarno onog rusovskog, eh, rusovskog eh, povratka prirodi, kao nečem, kao iskonskom što nas suočava sa nekakvim elementarnim stvarima koje su nam, koje su nam važne u životu, tako moj život u Zagrebu se skroz razlikuje od života ovdje. Tamo se ustajem e, kad moram, kad moram odvesti dijete u školu ili ako imam nekakav sastanak ili ako sa suprugom sam dogovorio da napravim neki posao koji ona neće stići, a ovdje se ustajem zorom i lježem ovaj, jako rano jer sam umoran od eh, zraka i rada i naravno od užitka. Eh, kad idem ovdje razmišljam o vremenu, cijelo vrijeme pratim <laughs> vremensku prognozu kao poljoprivrednici. Kad dođem u Zagreb ne razmišljam o tome hoće li za pola sata padati kiša. Ne. Jedan od e, ključnih dokaza tvrdnji da ste vi težak ovisnik je taj što deset godina radite kao novinar najškakljivije teme bez jedne kune nadoknade. Znači to već ulazi u anale e, naše profesije. Ne? Tu se bavite mafijaškim, udbaškim ubojstvima, možda i mafijaškim, ne znam, koje čime što nije, što i profesionalni stalno zaposleni novinari zaziru, od čega zaziru, a vi ste u biti volonterom. Ma da, tu je bilo e, naprosto zato što ta profesija kad se u nekom vremenskom razdoblju ili u nekom sticajem nekakvih okolnosti kad uđete u neke teme imate priliku ih imate i logistički ste podržani od redakcije. Mm, vi zapravo postajete, osjetite onu strast istraživača koje osjete valjda svi, svi e, istraživači bilo koje profesiji. Dakle, da slažete nekakve kockice u mozaike, da, se, da su obrisi onoga što ste naslučivali, tek da su sve jasniji i drugima e, i da to sve nekako mora na neki način nekada dovesti do nekog epiloga i onda zapravo živite, živite dramu, počnete živjeti dramu i, i postanete dio te drame, postanete i vijest, i malo malo se zapravo i, <laughs> i o vama govori kao predmetu ovaj, vijesti u tom širem kontekstu toga čime se bavite i naprosto se onda više iz toga nemoguće izvući dok ne e, dok ne dok ne, dok ne postignete nekakvu satisfakciju. Meni je recimo liječnik kad sam e, dobio izvanredni otkaz u vjesniku mm, i nakon čega više nisam ni ne mogu naći posao u Hrvatskoj, meni je liječnik preporučio radnu terapiju. On je, pa radnu terapiju ja sam blog pisao, ne. Aha. Ja sam pisao blog i dok se nije pojavio Facebook, onda je blog i kolaborativni blogovi, prije toga forumi su bili mjesta gdje su se ljudi, oni koji je na bilo koji način bilo ili onemogućeno ili, ili nezgodno iznositi vlastito mišljenje negdje javno, pa su ga, pa su ga virtualno iznosili. Većina ih je tada bila pod nikovima, ne, nije se znao njihov identitet. E, danas je to malo drugačije sa Facebookom, pa je sam Facebook postao ono 50% izvor ono, svih vijesti. Ne? E, ali meni je tada bio blog i ja sam se i dalje <laughs> zapravo e, onda uvaljivao u, sve veće i veće nevolje, koliko god mi je to bilo služilo kao terapija i, i recimo druženje s kolegama koje se bave tim temama, ja kad god sam u prilici u Zagrebu posjetim neka mjesta blizu Županijskog suda gdje se okupljaju novinari, odvjetnici, suci, državni tužitelji, policajci e, koji se bave na ovim slučajevima najpoznatijih e, korupcije kod nas. Na sudovima u nekakvim, a znaju informacije, dijelove informacije nečega što mene zanima i tako ovaj, se na jedan način ponašam zapravo kao umirovljenik koji ima neku svoju <laughs> platformu ovaj, e, preko koje je još prisutan u javnosti. Da nije bilo toga, bio bih, bio bi potpuno, ovaj, bio bi potpuno izgubljen, ne bi se više znalo za mene. Ne? A ono što je nekako najvažnije kad sam, kad sam se odlučio baviti ovom profesijom, jer prije se e, čitalo novine, imalo se novaca, bio je, bio je izbor, naravno veća zemlja, Jugoslavija, e, sve e, krajem 80-ih sve se otvorenije pisalo, nije se moralo čitati toliko između redaka, ali opet bilo poželjno ako pročitate par različitih tjednika iz Beograda, Zagreba, eventualno Sarajeva, Ljubljane i ja sam naučio pratiti, e, pratiti novine tako što bih pratio autora. Kad bih ovaj, naišao na to ime, znao bi da u tog autora mogu imati povjerenje. ste Pa volio sam Inoslava beškera recimo, evo sad, ono, da, da, da, ne idem, da ne idem u širinu. Njega sam se, ovaj, njega sam se uvijek, recimo, sjetio i on je nekako i do dan danas bez obzira na razne kontroverze koje se oko njega povlače, ovaj, ali on mi je nekako ostao, autorsko ime od, tih prvih koje sam ja pamtio, nisam ih poznavao. Druga su stvar TV novinari, ili TV novinari su tada bili e, jako, jako bezlični, ne, tek 87. ovakvim nekim emisijama koje su bile, za koje se računali da nemaju utjece su bili malo bili su malo življi, ne, ali ovi pisani su, oni su bili, to su bili pravi. Dobro, ajmo onda koje ime. Evo, idemo od naših sokaka, Danko Plejnika. Pa ja nisam se tad, recimo, nisam baš čitao komuniste, evo, moram priznati, <laughs> on je negdje u to zadnje vrijeme, ono, čitao sam ovaj, borbu, znao sam nekad posuditi politiku, naravno vjesnik, e, Večernjak, to se čitalo, ono, po selu, to su svi čitali, ne, ovaj, tako da je do, toga bilo najlakše doći. E, e, čitao sam, ovaj, čitao sam, evo, e, čitao sam i u u danas i njegove prijedloge, on isto Karločanin, i njegove e, prijedloge rješenja jugoslavenskog pitanja. Čitao sam u danasu od početka o usponu Miloševića fanatično sam ovaj, pratio novine pred kraj raspada Jugoslavije i čito sam u Beogradu, Beogradskoj politici one e, i reagovanja gdje se zapravo započelo s govorom mržnje. Iz Karluce i Miroslava Zanski. Da, i da, njega nisam, <laughs> nekako kao da sam znao o kome i čemu se radi, pa njega nisam uopće čitao takve. Te, to, sam, to mi je bilo odmah na prvi pogled, ono, da to su bile ovaj, podvaljivane priče, to je ovaj, ba, bilo je nekih novinara i na televiziji, ne znam, hrvatskih koji su onda kad je počeo rat, odjednom prije toga su, ne znam, objašnjavali nam sve o JNA i ono o tome kako je općenarodnoj obrani, kako smo svi jedna armija a ono za godinu dvije e, su hrvatski bojovnici napravili ovo i ono, tako da car ovaj, već sam taj rat je ono počeo tu profesiju nekako stavio pred zid, pa se, pa se većina nekako stavila svjesno, svjesno u službu svoje domovine vlasti, ne znam, nekog autoriteta. Ne. Manje se, jako slabo se propitivalo općenito gledajući ono stvarno stvarno stanje, bez obzira na okolnosti. A da se vratim na to, dakle, meni je nekako sam si mislio, imao sam raznih e, mogućnosti u karijeri, ali uvijek mi je ostalo to da je ono novinar, da je to, da je to nekako ime. Ne? Ako si izgradiš nekako ime, da je to nešto što ostaje iza tebe kao što ako si književnik i ono objaviš neke knjige novinare je teško njihove ono to je mač sa dvije oštrice cijelo vrijeme imate osjećaj da ste da ste tu prisutni, a ono čim vas nema, šta ja znam, jedno vrijeme većina vas zaboravi ne? i vaši tekstovi se ne doživljavaju onda kao nekakve knjige, kao nekakva dijela ono koja su za vječnost. Ne? Tako da je, da je to... Ali se uvijek mogu ukoričiti. Ali se uvijek mogu naravno ukoričiti, da. Mogu se malo doraditi. <laughs> da li volite takvu literaturu kad novinari ukoriče svoje radove? Pa je, baš ne. Baš i ne. Zavisi ako je ona bila ako je ona bila nedostupna, odnosno ako je bila ono negdje na marginama interneta, onda da, ali ako je bila ono, ako je bila prisutna, ako je bila, zavisi i o vrsti autora, ako je to stvarno autor koji, koji piše originalno, ako ne piše ovaj, ako nije ako nije onako ovo što se zna kod nas raditi, ne znam, nekakve nekakve, nekakve ideološke kolumne ili ovaj ili opet ili A zašto niko ne ukoriči vijesti koje pišu? Vijesti, da, <laughs> da. To je isto da ovaj e, to je isto zanimljivo pitanje, ali to je tek ona, to je ona, to je tek ona pahulja samo koja se pojavi na suncu, ne? ali naravno onih pravih recimo vijesti to bi trebalo, to bi trebalo na neki način ukoričiti, onih pravih vijesti i onih napisanih u trenutku sa žarom i onako na prvu pogođenim lidom tome šta se dogodilo, gdje se dogodilo, zašto se dogodilo, tko je to napravio, takvih e, takvi bi trebalo ukoričavati, samo i njih je ono sve manje trebalo bi probirati. Ne? Postoji novinari postoje nekoliko kategorija. Imamo čitatelje, imamo novinare čitatelje, imamo novinare koji ništa ne čitaju. Ne? <laughs> Koju rubriku vi spajate? E, daj, molim te, ponovi. Novinari? Čitatelj, novinar i novinari koji ništa ne čitaju. Znači- A pa dobro, ja sam neskroman, ja sam ova prva, mislim, ovaj, ovi, o, ove treće ima najviše. Ja, to, meni, ja se s tim susrećem svakodnevno na, na, svom Facebook profilu da ljudi e, tako brzo ovaj, e, čitaju da to više nije ni čitanje ono, oni samo ne, pročitaju nekakav naslov u nekakvom linku na Facebooku, oni nisu pročitali ni taj status, nisu pročitali e, između, i to novinari, to meni se evo sada događa, ne znam, da mi ljudi koji su, koji važe za za naše najveće stručnjake iz, iz gospodarstva, iz gospodarstva, koji prate gospodarstvo, da mene pitaju, a dobro, kako ćeš se ti naplatiti? E, dobio sam sudski spor sa vjesnikom, sad nepravomoćno za mobbing, nakon devet godina suđenja. U međuvremenu vijest kao, vjesnik kao list je ugašen, međutim, ovi koji se bave gospodarskim temama bi barem trebali znati da postoji tvrtka Vjesnik DD koja je u čijem je vlasništvu tiskara i razne nekretnine bivšeg Soura Vjesnik, a opet koja je u vlasništvu 50 i nešto postotnom vlade RH. Dakle, ta firma je prošla i pred i ona postoji, do, kad bude pravomoćna presuda, ja ću ovaj, ja ću se imati od kud i od koga, odnosno naplatiti. A mene, recimo, to zapanjuje, mislim, e, ovaj, da ljudi ovaj, stvarno te neke, ja bih trebao njih pitati, ovaj, <laughs> ono, ću se ja imati gdje naplatiti i tako dalje. Ovaj, naravno, neki kolege mi e, daju savjete u tom smislu, kao što inače u našoj profesiji, a to sam naučio na studiju sociologije, je najvažnije znati ovaj, e, odakle što e, pročitati, e, koga pitati, za koju temu i ovaj kako. To je važnije nego štrebati. Nego štrebati. Apsolutno ovaj onaj način, važan je vaš način, važan je vaš način razmišljanja i funkcioniranja, a ona preznanja, naravno da je neko da je da, da bi bilo poželjno da je netko, recimo, ko piše o zdravstvu, ima još i neka posebnija znanja o zdravstvu ili o pravu, ili o, o jer ja, ja o pravu znam iz vlastitog iskustva, ne, i znam one segmente u, koje, u kojem sam imao iskustva, ali recimo da trgovačko, upravno, šta ja znam, neka druga prava, izvan kaznenog i e, gradskog parničnog, nemam veze, ne, mogu sad, moram pitati nekoga, a moram pitati i za ovo, ali znam koga pitati, I to je ono što je najvažnije u toj profesiji, jer onda šta, mislim, onda ste stručnjak za, e, možete biti stručnjak za nuklearnu fiziku i predavati ovaj, e, na fakultetu ili šta ja znam radi u nuklearnoj elektrani. Ne, ono, mislim, ne morate biti novinar i pisati kolumnu nekakvu negdje. Ali to nisu ono, to nisu novinari, niti klasični novinari, niti novinari s pozivom. To su ljudi koji se povremeno objavljuju u novinama ili u medijima. Ne? Mhm. Ko je e, vas upo na novinarstvo? Kako ste vi postali novinar? Pa ne znam od kome, nije ono niko... <laughs> Kao, kao ovisnost? Da, pa nije... Kako ste postali novinar? Pa da, to je, ovaj, e, to je s jedne strane ta mm, radoznalost koja me ne napušta od djetinstva i s druge strane to je nekako to je nekakva potreba za sjećanjem. Ja sam jedno vrijeme dugo, zapravo prvo sam na, na početku ono, osnovne škole sam e, htio, jako htio biti ministrant i poslije svećenik i onda... Ovaj, da biste danas bili pravoborac za sekularnu državu. Pa da, to je, ja mislim, sasvim prirodno kod nas u našim <laughs> okolnostima, to nije ništa neobično. Ovaj, s druge strane, i, e, ali čim sam, i onda sam taj prvi svećenik e, me nešto nije htio za ministranta, onda ovaj drugi me uzeo, bio sam dvije godine ministrant i izbjegavao sam tako odgovore na pitanja kad se djecu zadirkuje ovaj, e, kad ćeš se oženiti, za kog ćeš se oženiti, ja sam uvijek odgovarao ja ću, nikad se neću oženiti, ja ću biti svećenik. I onda sam, e, brzo me ta želja napustila jer sam ono, nekako zarana ono, želio upoznat svijet e, kakav on stvarno jest kroz vlastite osjetile i vlastite doživljaje i iskustva. I onda sam htio biti glumac, pa mi je na, na dramskim grupama pravio problem to što sam bio ministrant, jer sam neke stvari recitirao kao da sam na misi, ne kao da čitam poslanice s <laughs> mise, pa su me ovaj, nastavnici ponekad znali dok to nisam ispravio ovaj, zafrkava da, da je to ono da je to posljedica mog ministriranja što se eto tad moglo doživjeti nekim, nekim disidenstvom, jel? ali meni je to najnormalnija uspomena ovaj, iz mladosti, mogla je biti bilo kakva ono, druga da sam živio negdje drugdje. Jeste li glumili u ne, glumio sam tako, no, glumio sam na lokalnim, ovaj, na lokalnim nivoima, da, ali ovaj, išli smo i nekakva, to su bila nekakva, mm, tada međuregionalna, to je bio trokut, ono, Vojvodine i, i Bosne i, i, i Slavonije nekim događajima u Vukovaru i okolo, ali nekako nisam, bio sam opterećen time što je Većina, ovaj, većina najpoznatijih eh, hrvatskih glumaca je poticala iz tog kraja, od Rade Šerbeđije do Fabijana Šovagovića, Vanje Draha, eh, Mate Ergovića, sve sile njih. Eh, u to vrijeme stvarno, stvarno legendarni glumaca i dan danas. Ovaj, I nekako sam si mislio, ja stvarno nikad neću moći biti kao oni. Ovaj. I ja sam kasnije pripremao neke druge <laughs> ljude za ispiti na glumi, ja nisam otišao, sam otišao na književnost i sociologiju. Nis, nije, nije, književnost se nisam dobro pripremio. To mi je bila druga varijanta jer sam mislio biti profesor književnosti, jer mi je pedagogija od uvijek bila bliska. Zato velim, kasnije se dogodila ta, kasnije onda sociologa prošla kao nekakva treća varijanta, ali koja se pokazala fenomenalnom da mi Eh, da mi eh, da jedan filozofsko-znanstveni okvir o onim nekakvim mojim vlastitim, eh, vlastitim potrebama, vlastitim težnjama, velim, toj, radoznalosti i tom, toj potrebi da, za susjećanje. A mislio sam jedno vrijeme da mi je ta, ta potreba za susjećanjem jako bitna za glumu, ne, da se mogu uživjeti u lik. I evo, danas mi je drago što nisam glumac, jer ne, vjerujem da bi bio nekakav ono savršeni glumac i ne znam, da se ne bih propio, što mi nikako ovaj sada... Pio sam dok sam bio jako aktivan e, novinar, onda dok sam živio sam, ono, svaku večer sam izlazio, pio sam, tulumario, mogao sam se dići kad radio sam u tjednim novinama, mogao sam se dići bilo kada, vozio me neko drugi, mogao sam ovaj, nastaviti tako živjeti, ali... Koja je vaša prva redakcija? E, prva redakcija mi je bila Vjesnik, jer nisam prošao neki natječaj u Hini gdje su se moji svi prijavili jer se ukidao Tanjuk, pa Tamo je bila neka žnjora nekog iz Tanjuga s nekim na, na odsjeku sociologije. Ja se nisam isto <laughs> ništa pripremio, ne onak posebno, nego ono baš u tih zadnjih dana kad se bio taj prijemni sam umario svaki dan, uopće nisam pratio vijesti jer je postalo pratiti vijesti strašno. Ne? Zaljevski rat 90. godine se još činio, tada su i na fakultetu govorili moj profesor Ozren Žunec koji mi je predavao sociologiju spoznaje, ovaj, e, je govorio kako sada imamo televizijski, televizijski rat. On je pisao neke kolumne tada već i za start, jako onako bio faca na, na faksu. I činilo se da će sad e, sve što se događa u svijetu, ono što se, da će biti naprosto nemoguće da će se dogoditi na prostoru bivše Jugoslavije rat, jer e, sada cijeli svijet može vidjeti što Milošević radi, od ono mogo je, može se pokazati ono od toga kako je nosio, kako su nosili sa Srpska pravoslavna crkva koja je bila inspirator svega toga ovaj, kako je nosila e, kosti mošti cara Lazara, velim, Miloševićevo organiziranje mitinga po cijeloj Jugoslaviji, pa na kraju i mislim i u Sloveniji su pokušali reda radi, ona, mislim Slovenija nije ni zanimala, ali ta gluma, glumljenje zainteresirano za Jugoslaviju, a zapravo ovaj, stvaranje Velike Srbije, je trajalo i činilo se nekako da sad... Kad ste vi iskušali tu igru? Pa ja sam stvarno ono nekako to... Jer mnoge nisam na vrijeme. Pa ja jesam ovaj, na tom fakultetu jer mi smo ono, o svemu razgovarali otvoreno i među sobom, a šta ja znam i s nekim pojedinim profesorima, neki profesori su čak koji su bili u Ozni i ovaj, to su počeli otvoreno pričati da su bili u Ozni i kako je e, u, za razliku ovaj, od SSR-a Jugoslavija ipak bila malo ono bolja jer recimo tamo kad su oni vršili kolektivizaciju sela ako ne bi htio nešto raditi što ti se naredi kao seljak da bi te ubili ili odveli u logor a ovo kaže mi smo kod nas napravili neke društvene domove pa nekog ono onda samo glavom o zid, ono, veli, ono, zveknemo, ne. to je zanimljivo, zašto su ti tajni agenti, zašto imaju toliku potrebu da se javno eksponiraju? Pa ne znam, zato što, e, zato što neki nemaju, ovaj, neki koji su očito isto to e, i ta, tu svoju profesiju možda doživljavaju kao poziv. Ti nema, imamo razliku od Mustača i Perkovića, za Mustača niko ne zna ne bi niko ni znao da je on nije morao biti izručen, jer se nakon, nakon ne znam, 92. ili 91. kad je prešao iz Beograda u Zagreb s mjesta šefa jugoslavenske službe, na e, pomoćnika Manoliću i Bojkovcu i tajnika u tadašnju službu za zaštitu ustavnog poretka ili tako nešto, ured za, da, za zaštitu nacionalnog poretka. Ustav se nigdje nije eksponirao i brzo se umirovio a ovaj Perković je stalno bio nekako prisutan kao ovaj Karlovački Željko Kekić Pauk. Boljkovac je isto volio ono govoriti vječno nekakvim svojim tajnim susretima s ovim ili s onim što mu je Tito poručio preko nekoga ili nečega. Ovaj, većina ih je zapravo, e, zapravo ima neke perverzne sklonosti, rekao bih ono, vole ovaj, istodobno su i voajeri i egzibicionisti, ne, vole ono, vole ulaziti <laughs> u, u, tuđe živote, a s druge strane onda onako sebi vole pridavati na značaju i što nije na kraju krajeva e, što je u neskladu s prirodom njihovog posla pa ih na kraju skupo koštane. Vaš prvi zadatak? Moj zadatak je bila tržnica, evo, bilo mi je, bio mi je ovaj mentor, e, pokojni sportski novinar Žarko Susić, bivši muž e, <laughs> Milke, Babović. On je isto s nekih već 75 godina sjedio u redakciji, jer nije mogao bez novinarstva. Ne? On je isto bio ovisnik. Ovisnik, da. I on mi je bio mentor jedno 4-5 dana i onda je poslao me tadašnji urednik gradske Boško Crnobrnja na tržnicu da idem vidjeti zašto nema, jel ima ili nema i zašto e, kajmaka, ne znam, iz Niša ili on <laughs> Vranja i ovako, ne. Već se, to je bio šesti mjesec 91 već se to uh, ono što slijedi počelo, vidjelo na, na svakom koraku i na onoj novinarskoj početničkoj stepenici tržnici. Ne? I tako sam <laughs> ja nešto kratko radio po tim tržnicama, <laughs> jer i tamo se situacija mijenjala, nije više bilo uh, tako zanimljivo. I... Znači od Kajmaka uh, iz Vranja do Leksa Perković. Da. To su dvije krajnje točke da. vaše karijere. Da, pa ja, ja, se stvarno onda, ja se stvarno mogu pohvaliti s tim da sam prošao nekakve e, sve e, vertikalne i, i e, odnosno okomite i vodoravne linije u, tom poslu i bio sam od, bio sam od, od nekih vertikalnih, bio sam i, u, u i, i, i urednik i i šef glasa i šef dopisništva, imao sam, bio sam odgovoran za ljude i tako dalje, ali mi nije mi nikad, nije mi ležalo nikad, e, volio sam, timski, timski rad volim, ali ono kad je to, kad netko drugi diktira, a ja nemam živaca za, za, za, za kompromise, s nekim ljudima koji se oslanjaju na vanjske autoritete, onda ne radimo timski, onda ja nisam mogao biti šef, ja nisam e, i urednik, ja ne mogu funkcionirati tako da ono zadovoljavam ove gore i ove dolje, ne, ono, a da ne, ne radim ono, da pritom najmanje radim Niste posao. Pa da, očito je to isto u našoj profesiji prevladalo da morate biti više političar nego novinar, ne, ili, ili PR, to je, meni je to fantastično, mislim, to i pisat baš, e, koliko je, pa prije 5-6 godina, evo, tadašnji zbor istraživačkih novinara kojim sam bio ja, bilo e, Duško Miljuš, e, za kojeg se vodila akcija, e, svaki ministar je bio pitan tko je prebio Duška Miljuša, E, Renata Ivanović, onda sad e, e, ona je glasnogovornica, Miljuš je u policiji, bio glasnogovornik, sad na Policijskoj akademiji. Renata Ivanović kod Miranda Mrsića, Danica Juričić kod, isto istraživačica kod Josipovića, šefica kabineta. Zinka Bardić koja je pokrenula onu kampanju, cijelu frku oko Radija Stojana, oni svojim plaćnim glasom izvjestivši da je radio izgubio koncesiju, odnosno da ju je dobio Pavić. Ona je na kraju ovaj, bila volonterka, savjetnica premijera Milanovića, mislim da ga je dobrim dijelom ono i njen utjecaj da je njega gurnuo u Lex Perković i mnoge druge probleme i ona se na kraju izvukla opet u privatni biznis i sad vidimo da nekako djeluje na, na, na bivšeg predsjednika Josipa, Ivu Josipovića prostora za, za ljude koji, ovaj, e, koji hoće biti i samo novinari da ne osjećaju taj poziv, ono, pa stvarno ostaje jako malo, ne. Pa dobro, što je ostalo od istraživačkog novinarstva? Svi koji ste nabrojali više nisu u novinarstvu. Pa tako je. Jel vi pratite tu scenu danas? Koga primjećujete? Pa ja pratim, kažem, tu imamo samo ovoga, dobro, Ilko Čimić sa portala HR on je već nekoliko nagrada dobio, sad nešto nema ovaj, neke, neke teme. E, primjećujem, primjećujem Barbaru Matečić, e, primjećujem, primjećujem sad neke mlade novinarke, neki su mi se javljali ovaj, e, vezano za neke projekte za kojima se im davao preporuke o ženama u novinarstvu, ženama novinarkama, i to baš ozbiljne projekte istraživačke jer to, danas, danas mediji ne daju, o, o, ovi spomenuti su se prije bunili jer su već tada počeli njihovi vlasnici, vlade ih sputavati u istraživanju pa su oni bili kritični i stupali javno, na kraju da bi završili zapravo u politici, ono da bi se pokušali zbrinuti Ovaj, I onda ne znam s kakvim će autoritetom, ako se vrate u novinarstvo, ono biti opet, ne znam, istraživači ili ono... Ali ovaj, naravno da mislim ne može se nikom zabraniti da se da, bira što će raditi i tako dalje. Ta vremena su prošla, niti to meni ikada ono padalo na pamet, ali govorim zapravo o onom jednom svi smo mi na neki način javne osobe. Vi kad eh, postanete i mladi novinari, eh, novinar kad dobijete prvi zadatak, recimo kao taj eh, na tržnici, vi ste već odgovorni, potpisali ste se tu pa makar inicijalima, uzeli ste tamo nekakvu izjavu od nekog ko nešto prodaje ili od nekog ko je nešto kupio i krivo ste nešto napisali ili čak vas je neko, da ne mora niko ništa podmiti da vam da besplatno jabuku ili kilogram ono, aplike, ali ako ovaj drugi nije zadovoljan ili on nije zadovoljan pa nazove redakciju i tako dalje, vi već imate probleme i često takvi problemi, svakodnevni problemi e, muče i masu novinara inače, mislim, nisu to samo problemi sa sa, sa, ne znam, sa Perkovićem i, i, i, i, s nekim takvim facama. Dakle, to je stvarno stresan posao A što vi protiv nas Perkovića? Ja sam po majci Perković, i protiv Josipa, protiv Marka, da, stvarno da. protiv nekih Perkovića. Da, da, tako da, su, da sam sam sebe počeo zvati Perkovićem, nekoliko mi je više Perković, Karatović, ovaj, unos. <laughs> naprosto mi je to onako, to mi je bilo karika koja je nedostajala, ne, i u povezivanju niza slučajeva koji su se kriminalni događali za rata, što se tiče ratnih zločina, kasnije organiziranog kriminala i onoga što se događalo e, prije rata. I to mi je, to mi je, to je taj neki temeljni kamen ono u u, toj slici koju sam u tom toj freski ono koji sam ja radio mm, mi je bio neizbježan naprosto naprosto mi je bio neizbježan jer uspio sam ga povezati i, sa udbaškim ubojstvima poslije sa ratnim zločinima u Gospiću, u Lori, evo Kerestincu sad gdje ga ono izravno proziva svjedok ovaj, e, sa Dobro, ništa to njemu nije dokazano, ne? Pa njemu niko ništa ni pokušao dokazati. Njega nikad niko nije ni zvao za, samo kao svjedoka. Ali ogradimo se recimo da mu ništa nije dokazano. Pa naravno, ništa mu nije dokazano, da. To se, da, to se svi čude, ovaj, vani, naravno. <laughs> Ovdje, <laughs> to sam niko ne Dobro, ovaj. e, i, e, ali vi ste vrlo rano, ono, već kao novinar početnik, završili na frontu. Da, da. Pa kako se to dogodilo? Zar niste imali nikog iskusnijeg ne. da pošalju na front? Pa Koliko ste tada imali godine? Pa ja sam tada bio nešto stariji od Mirka Norca, ali sam očito nekako <laughs> malo drugačije razmišljao. Ovaj, tada su počele i čistke po redakcijama, Vjesnik je bio kao najpoznatije mjesto gdje je bilo najviše Srbane i Koji iz, e, koji od vaših kolega iz Vjesnika neopravdano dobio otkaz? Ja to se ne sjećam, ja sam čak bio na jednoj listi za Australiju, nisu znali od kud sam, ja sam došao s ceste, mene... Nisu znali jeste li Hrvat ili, ili Srbin? da. Pa me jedan musliman koji je ono, e, jedan musliman, jedan Srbin, koji su se htjeli dokazati da su veliki Hrvati stavili na popis e, Srba i koji kao i honorarac treba dobiti otkaz. Ovaj, ja sam se bio u vrlo ono neugodnoj, ne, nezgodnoj situaciji da s jedne strane e, nadomještam e, nadomještam ovaj, ovima potrebu redakciji za, za ljudima koji više tamo ne rade, ili bilo je onih koji su, koji su naravno sami otišli još prije, kao spomenuti Lazanski, dobro, oni pisao za danas, ali je to bila vjesnikova kuća i vjesnik i oni koji su iz tih startova, danasa i tako dalje, nekud odlazili, odlazili bi u vjesnik i, i, i Marijan Jurleka koji je kasnije opet osniva neke novine, prije bio u startu. Taj, taj vjesnik je stalno su zapravo kroz njega prolazila mnoga i, tada poznata imena i danas poznata imena. Tako da, bilo mi je situacija koja mi je, evo recimo, žao i dan danas. Zbog toga što e, sam pristajao na takav način rada da onda idem E, svuda po svim živim frontama jer tamo više <laughs> nije bilo vijesti koji to opisništava jer to je isto činjenica s druge strane da je kroz uvjesnik vjesnik s jedne strane dakle mogli su ovaj mogli su u njemu raditi autori a s druge strane e, većinu, mislim većinu, nije opet većinu, ali većinu obzirom na, na udio u broju stanovništva su bili Srbi koji su tamo dolazili ono preko preporuke jer su Srbine. I sad odjednom se dogodi ono break, ne? I, I sad više niko nikog ne pita ono ko je ovaj nešto rekao nije za Hrvatsku <laughs> ili je, ili je za Hrvatsku, više tih Srba, dobro u redakciji ih je ostalo, ali po po provinciji i po provinciji gdje, gdje, gdje, je, gdje se ratovalo nije. I onda sam ja ovaj, odlazio na ta ratišta i tamo kontaktirao Koje lokalno... je bilo prvo ratni zadatak? A to sam htio reći, recimo je baš vezano za Karlovac, to mi je žao jer, jer sam prenio jednu krivu informaciju da onaj spomenik kod je, kod, da su ga srušili četnici kod ovog, <laughs> kod, <laughs> ovaj, na trgu, ne, kod gradske uprave, ne. Koji spomenik? Pa to je bio neki partizanski spomenik. Mislite u Perivoju? Ma ovaj ne veliki središnji spomenik. Ma nemam pojma više. u tamo. Da, a nije bio ovdje kod e, gradske uprave. Ne, ne. Ne, a onda tamo, da. Jer ono, bi bio stvarno u takvoj situaciji ponekad da bih morao proći dva, tri mjesta. Jeste li mogli razgraničiti e, u to vrijeme novinarstvo od e, propagandne djelatnosti? Za našu stvar, što bi rekao Igor Mandić. nisam na taj način e, jer nisam jer činilo mi se belim htio sam htio sam u tom trenutku sam osjetio i znao, vjerovao i da, da je Hrvatska žrtva. Naravno da su mi bili neprihvatljive na neprihvatljivo pretvaranje e, žrtve u agresora, ali te stvari su mi odmah cenzurirali i, namet, i pristao sam na autocenzuru. Ne? Jer sam još uvijek mislio da je ovaj e, da ne mogu drugačije, da drugačije neću moći ni raditi ovaj, ako, ako se postavim i kad mi se pružila prilika onda sam otišao u Slobodnu Dalmaciju 92. već tada ono, to su jedan od dvojice najpoznatijih najlegendarnijih urednika ovaj, taj Slobodne Dalmacije, po njemu je snimljeno ono, iz novo doba, kasnije ću se sjeti kako se zvao, on je isto umro, on je baš umro po onim statistikama koje se kažu, ono, o nama novinarima da ne doživimo, ono, 50 i nešto godina, ne. Mada kad gledamo ovaj ogranak umirovljenika, to su ljudi ono, <laughs> puno ih ima i u poznog Tako, Sušić je umro sa koliko, 97? Da, on je bio domobran, ono, za drugog <laughs> rata i evo, kako kaže Milka Babović, bio razmažen, ne. A mada je bio predan profesiji, ali opet, s druge strane, bio je razmažen jedino toliko što je tražio da, da, ona čisti kuću. <laughs> pa da. <laughs> dotle ona nije mogla pratiti vijesti ne, <laughs> koje on je. Da, kažem, i mm, e, Joško Kulušić. Joško Kulušić i tad sam recimo radio s njima i sveralovcima, ali su mi isto dali jedan malak malo smješan zadatak, otvarali su Zagrebačko dopisništvo, pa su mislili, oni su išli starom jednom logikom regionalnih novina, da šibate što više ova informacija, imena, ono, iz nekog mjesta, i onda će da će svi iz tog mjesta kupiti novine, ne. Tako su smislili da pravimo mm, felton, da ja pravim felton o prvoj brigadi tigrojima, da bi pokazali da te novine nisu antihrvatske, ali e, i kad se krene sa zagrebačkim izdanjem, da se onda što više Zagrebčana kupuju te novine, jer je to u Zagrebačkoj brigadi, a ja sam na kraju ustanovio da samo 10% Zagrebčana <laughs> bilo iz te brigade. Ali svejedno, morao sam, proveo sam ono dva, tri dva mjeseca na radnji tog fetona, bio sam na južnom bratištu s tom prvom brigadom, radio sam je statistike koliko koga ima, od kuda, imena sva živa navodio poginulih ovih junaka, ovakvih, onakvih, bio u opasnim situacijama po smrt i ovaj pravim, ono, borbenim spasili mi život i upoznao neke ljude koji su kasnije ovaj, zato mi je recimo dalo zato mene nikad, ja se nikad ne bojim ono nekih ono pravih branitelja ono i zato ja uvijek imam podršku od pravih branitelja, a ne od ovih lažnih i od ovih, eh, ovih domobrana iz onog bunkera gdje se pio špirit ili, <laughs> ili od ovih ratnih profitera, njih mi ne treba, ne. Uvijek mi je tu bilo taj nekakav, taj nekakav osjećaj da moram biti prisutan i da moram nešto ono, popraviti, popraviti prvo kod sebe, a onda, onda i kod drugih. I recimo, bio prvi mi je teren bio Vukovar, drugi mi je bio Gospić kad nisam e, nakon tada u tom Gospiću su nešto zarobili tog nekog vozača Srbina, ja ga spasio, ali sve mi se činilo kaotično, ali mi nije ništa, nisam primijetio da bi moglo biti neko zlo koje se dogodilo za mjesec i pol dana i tako nešto i od tada je to mene počelo progoniti ono, kako ja tu priču, a meni se nešto skoro pa dogodilo, ne. I kako da ja tu priču, meni je to, meni savjest nije dala mira, ne, ono, da, mene je stalno proganjala ta priča, ja sam kasnije sve o tome čitao, pratio, kad god bi negdje nešto izašlo, ja ne bi mogao spavati, ono, i ovaj, e, htio sam da, se ta, da se ta priča razgoliti do kraja, ne, i da kako ja, onda tako i valjda drugi, ono, osjete neko olakšanje, ne, i te, tu, tu sam se tek upetljao i u Levara i opet mi se pojavio Perković i evo Ovaj, evo Perkovića, barem sad, to ćemo vidjeti šta će, on je nevin, jel, dok mu se ne dokaže i u Njemačkoj, ali barem je i bez, barem je i uz, pokušaj promjene i zakona i tako dalje, on se ipak našao na sudu, pa nekom tužiteljstvo dokaže krivnju. Ovaj, ne mora on dokazivati nevinost. Ovaj, a i nekako se nadam i da će se i taj slučaj Levar pokrenuti, i svega toga i sve i svih tih iskustava i pripremam neke neke, e, neke knjiške materijale, ali ne prepisane, knji, e, ne prepisane blogove, ovaj, jer to mislim mi bilo bez, to ne bi bilo zanimljivo, to nije taj više kontekst. je sasvim jedan U kojoj fazi pripreme to? Pa u fazi ono, to je faza, ja kad pišem, ja sam to imao u recimo nacionalima, globusima koji su eh, vam objavljivali tekstove po deseta kartica i vi sad eh, prođete sve i onda sjednete kad vam padne ta prva ono rečenica na pamet pišete dok dok ne stanete. Dok ne stanete, ne, ono, to je, ono, to, <laughs> to je to pravilo. Tako da ja to eh, napravio sam ali napravit ću ovaj, to ipak nešto kao nekakvu seriju romana s ključem, zapravo čisto da bih izbjegao tu psihološku odbojnost koju ljudi, naši ljudi imaju prema čitanju neke stvarnostne proze. E, jer to je ono od čega još, još uvijek ljudi bježe. E, ljudi su... Ljudi ne reagiraju, recimo, ljudi ne reagiraju, ljudi nisu reagirali ja sam imao jako malo komentara recimo na, na blogovima ili na nastupima. Nastupim u latinici u prilogu i sad svi gosti, niko uopće ne komentira taj <laughs> nastup, nego govori o nekoj drugoj temi. I onda sam ja shvatio da te, eh, da te jako ružne stvari i koje su isprepletene i koje same po sebi ljude podsjećaju na thriller, najbolje nekako prikazati kao neku, kao neku polufikciju, ono fiction faction i na taj način e, ljudima dati mogućnost da se ne moraju ovaj, identificirati sa stvarnim osobama i stvarnim događajima, jer to još uvijek nisu u stanju. Ali da, ako hoće, da ipak mogu, ne. E, tu bih ono, recimo, se koristio fusnotama. Evo. Tu bi se koristio fusnotama, nečim, e, samo što to isto nije vrijedno, ono to, jer se sve mijenja, nečim kao linkom na blogove ili ne znam, na web stranice, samo što velim, tko zna koja će web stranica ili blog ostati više na toj dogmeni, a knjiga ipak ta koju još uvijek, zašto, zašto ju pišemo, zašto ju čitamo, zato što vjerujemo da je ono, možda smo pri tome i malo i religiozni, jer i ovaj, kršćani i, i muslimani imaju osnovu <laughs> svega, im je knjiga, ne, Ovaj, tako i mi još... I židovi, da. Evo, da sve ove judaističke religije. Tako da, možda smo i po tim religijsko-civilizacijskim, kulturnim ono, utjecajem, ne znam, ali nekako vjerujem, da, e, vjerujem ja da je knjiga nešto trajnije, ali da da neku vrstu još nekakav novitet dam, dakle da nešto što, da negdje dam neka pojašnjenja ili priručnik recimo, to bi bilo zgodno, onda priručnik za dešifriranje, ali vrlo onako, <laughs> vrlo onak štur, ne? Ali priručnik za, za dešifriranje kojeg treba dešifrirati. Kojeg treba dešifrirati, da. <laughs> Ali tu se nalaze stvarna ono imena. To <laughs> će biti teže razbiti nego enigmu. <laughs> da, ali bit će zanimljivo začitati, evo obećavam, ne, jer je meni stvarno, to je ono, mislim, ko danas više može gledati. Vi biste mogli biti, ako biste pisali e, temeljem svojeg iskustva, bolji autor od Ludluma, <laughs> popularniji <laughs> da, tako Da, da. Pa je to isto, da. Jeste ovi, ikad volili te špijunske ne, trilere ne, i ne, ne, ne, ne, James Bond filmove? Ne, evo James Bond, ja danas James Bondove gledam samo ono e, čisto kulturološko, politički da vidim da probam usporediti <laughs> koje vrijeme je bila kakva britanska politika ili ne znam koji noviteti se, moje djete se smije <laughs> tim filmovima. Ali ja to nikad nisam gledao, ne znam, gledao sam ko mali Bruce Lee, a to ono kad smo svi išli u kino pa se iz kina vraćali i ono, mlatili. I ovaj, ne znam, tada su počeli igrati već i ovi neki erotski filmovi, čime se bave dokone gospođe i tako dalje, ove koje je prevodio Mm, Ivo Škrabalo, ovaj, <laughs> on je dao takve ste naslove. <laughs> E, čitao sam naravno ruske klasike, <laughs> ovo što se tiče tako ubojstva, to mi je bilo najjače zločini kazna i, tog trilera, ali to je sve psihološki triler. Mene stvarno ta, da, čitao sam u, u šestom razredu osnovne, sam čitao historiju gestapova, jer tad sam pročitao cijelu već seosku biblioteku pa sam i to više čitati. Ovaj. Ali to sam tako, ne po nekom izboru, nego eto, nisam imao šta pametnije, ne, ovaj, ovaj, nisam imao šta pametnije čitati, ali da je mene to posebno zanimalo nije, nego se to, velim, nadovezalo, to se naprosto se poklopi, velim, ta moja, ta moja radoznalost i to što imam tu uvijek neku sklonost jer to sam i mislio da mi je, da kažem, da, da, da bi mi pomoglo pri glumi da se uživim u karakteri, da se uživim u lik, na taj način i e, pokazuje se, to je postala jedna fraza u ovim trilerima ili krimićima da se onaj koji je najpametniji i najmudriji kaže ono savjet probaj se uživjeti ono, u njegovu kožu, probaj stati u njegove cipele, probaj razmišljati kao on, pa ćeš naći odgovor. <laughs> na, kraju se, na kraju se to sve nekako ispreplete i spoji i onda vas e, odredi, vas naprosto se pronađete kroz pronađete se kao osoba u, u svemu tome, bez, bez tih repova. Veli, meni su znali e, ljudi koji izmišljaju stvarno u novinarstvu E, dijeliti epitete da sam ja ovaj, gledam e, filmove o James Bondu previše <laughs> i baš koji rade za tajne službe ne? I, i radili su ono i, i obitelji im rade pa dobro, utvrđeno je istragom e, tajnih od tih organizacija, tajnih službi da ste vi britanski špijun ma da, to je ovaj, Imao sam ovaj, problem. Ali što vi, ja ne razumijem, što vi dobivate od te suradnje? Ne dobivam ja ništa, nego ovaj, to je tako, to je diskreditacija najgluplje vrste, jer ovaj, morate biti eh, špijun ne, neko može biti agent, ali baš špijun, to neko ko ima e, ti baš britanski, oni su naši e, vječiti neprijatelji. Da. Oni su Srbe podržavali. Da, pa i dan danas. To ja, <laughs> ja to mislim. Ali ne znam zašto. Zato što su nam se poklopili interesi. Meni, ja sam pisao o, objegu Ante Gotovine, ali ja sam svoja saznanja ovaj, plasirao u vjesnik i objavljivali su mi dok je bio Račan, jer Račan je tu ipak nešto naučio od demokracije, ovaj, za razliku od ovih komunista u, HDZ-u, eh, on se ipak reformirao, a oni se nisu reformirali, sam su promijenili ono kaput sa ovim crveni šinjel su zamijenili eh, ovim plavim, sa, hrvatskim grbom i rukom na srcu. Ne? Ali, eh, dakle, poklopilo se točno s tim da zapravo Račanova vlada pristala na suradnju sa MI6-om i koju je, operacionalizirao sadašnji ministar e, policije <laughs> Ranko Ostojić i gdje su njegova glasnogovornica ova Zinka Bardić isto spominjana, još neki novinari, jedan od novinara fakat kontaktirali s britanskim špijunima. Dobro, kako znate da je Zinka Badrić pa bi, ne, to je objavljeno u tom dokumentu ovaj, od, eh, od POE i objavljeno je, ja sam kontaktirao i, i ljude iz SDP-a, iz vlade iz tog vremena koji su mi to potvrdili, ne. I da, ja sam imam zapisnik A eh, kako kad radite tako osjetljive teme, kako možete biti sigurni u vjerodostojnost eh, informatora i dokumenata dokumenta koje vam, vam se pridoči? To je samo, to je samo na osnovu iskustva, ja još uvijek, e, još uvijek... E, e, jer šta je problem, da, šta je najmanji problem takvim krugovima da. isfabricirati da, dokument, da, izmisliti priču i tako. Da, da, da, apsolutno, to je apsolutno. Pa morate imati više izvora i meni je najgore to jer imam problem sam sa sobom kad mi uvale nekog, e, e, kad me hoće kompromitirati, pa mi uvale nekoga nad kim ko ima nekakvu priču, e, tragičnu priču ima, imao sam tako, tako jednog izvora koji je imao slučaj ratnog zločina u obitelji, tom izvoru je otac kao Srbin ubijen u Sisku i taj izvor se meni legitimirao na taj način i onda me uvukao u svoj dio priče o gotovini da bi mi plasirao nekakve poluinformacije i slažući poluinformacije od ovoga, od onoga, informacije od onoga, ono što pročitate možete doći do neke sigurnije informacije koje se održi dan danas, ali vas neki od tih, to se zovu takozvani zatrovani izvori kao zatrovan dokument, znači dokument koji je falsificiran i tako dalje, mogu vam kasnije napraviti ovaj, mogu vam napraviti problema jer e, naprosto oni su bili poslani da vas usmjere u nekom drugom smjeru. A vi ste njih na jedan način e, iskoristili, na početku ste trpili jer vas non stop ono, zovu, privatno vam se hoće uvaliti ono, u život, e, i tako dalje, plaću se sjete ono svog poginulog ovog ili onog, sad nema veze, ne, a meni je to, ja se ne mogu osloboditi svoje prirode pa onda lako padnem na to i teško onda to razgraničavam kad e, vidim, kad se uvjerim da me neko, da me neko navlači, ne, ali to je stvarno zato, zato je to poziv jer vi ne možete tu stvarno bez iskustva i da budete sigurni da to e, e, da je to 95% točno i da stvarno nije ono e, servirano je morate ono provjeravati može izgledati sve 100% točno pa neki luđak meni se obrati jedna gospođa jer nakon nekih javnih nastupa recimo u nedjeljom u dva koja je neka najgledanija emisija poslije poljoprivredne emisije kod nas televizijska Javljaju mi se razne ljudi koji su eh, ohrabreni mojim nastupom i tako dalje ili devo sreće mi danas i po Karlovcu i ovih dana ono ljude koji i, branitelje kojima je dosta i ovih i šatora i SDP-a i svega i ono koji misle eh, da još uvijek od nas misle da eh, ljudi da samo ono istaknuti pojedinci mogu donijeti društvene promjene i da je ako neko uspio se iz žrtve pretvoriti u pobjednika, sad je on dobar i da on onda nama riješi ono, da, nama, da nas povede, da nama riješi probleme. Kako bi rekao, ljudi se otvaraju sve više, ali dalje još uvijek... A rješenje je u neistaknutim pojedincima, odnosno u masi pojedinaca. U masi pojedinaca, da. da. U masi pojedinaca, osviještenih, ne. Ovaj, I zato se ja nisam prihvatio ni kandidaturu za predsjednika HND-a i zato me ovaj, osim ovog dijela tog mm, istraživačkog novinarstva koje sam sveo na nekoliko tema i, i, i rada u, u Centru za, za građansku hrabrost ne zanima drugi ono vrst, druga vrst javnog angažmana. Ne. Vi imate taj eh, nezahvalni eh, nezahvalnu poziciju da se bavite takvim temama i svako ko nešto čačka, svako ko nešto čačka je u čitavoj javnosti uvijek proskribiran. Da, I da. Vidi njega, on je, on uvijek nešto čačka, on uvijek nešto kopa, on je problematičan tip, ovakav, onakav. to je, problem je sa tim našim nasljeđem koje je i patriarhalno, e, znači ono je i pred NDH-ško i predkomunističko, ono ima duboke, duboke temelje u tradiciji. Pa zamislite do drugog svjetskog rata, odnosno do, da, do drugog svjetskog rata većina stanovništva i bivše Jugoslavije i Hrvatske su bili seljaci. Zato i seljačka stranka bila <laughs> najpopularnija stranka. Ne samo zato, nego zato što se Stjepan Radić ovaj, znao najbolje ovaj, postaviti u tim prilikama. I sad, mi nismo preko noći promijenili, mi, nismo preko noći promijenili mentalitet. Mene samo čudi to što, e, a to je isto dio istog problema, što ne postoji e, solidarnost među, među tim koji čačkaju, među tim zviždačima i tako dalje. Nekako svako od njih isto sebe doživljava kao neku posebnu priču, kao nek, ono, to se samo meni dogodilo i ja sam, ne znam, najveći tu zviždač, naj, ne znam šta, može čak biti u krivu, ne Mi među zviždačima ima onih e, e, e oštrača sjekira, onih koji rade nešto iz osvete samo zato što su... I to, to je legitimno. Pa dobro, i to je legitimno. To je onaj zamjenik šefa FBI-a koji je bio duboko grlo za za ovu aferu koju je Washington post objavio. On je bio oštrač sjekira, on se htio osvetiti svojim šefovima, ne. A to je u drugom planu, važno da je otkrivena afera. Dobro, ne, ne, ne, ne, ne, ma ne, ali velim, nema solidarnosti ni među Među ni zviždačima, ni oštri, dobro, među oštračima sekira nema nikakve solidarnosti, ali među zviždačima nema ni među njima solidarnosti. Neki imaju ono političke ambicije, drugi su ideološke, a uglavnom su ih zeznuli isto još najviše na kraju oni koji su im govorili da podržavali ih ono joj mi smo prihvatili sa strane vlasti prihvatila sve one europske norme o osnivanju razno raznih tih građanskih nadzora, agencija za pristup informacijama. Tu se pozapošljavalo još više ljudi. Nijedna od, e, nijedna od tih institucija isto ne funkcionira. Ljudi su ovaj, ljudi su, ljudi su, ljudi su ogorčeni, ali još nisu artikulirani i zato što još nisu ni svjesni, ne osvješteni, onda reagiraju gnjevno, ti zviždači su disperzirani, jedni su ono uz jednu politiku, drugi su uz drugu. Uz koju ste vi politiku? Ja nisam ni uz jednu, ja to se osjećam, zato se osjećam slobodno i osjećam se evo imam, osjećam se i neku satisfakciju zbog tih zadnjih događaja, ono, ovog saniranja, ovog problema, ne znam, tamo onog suda. možda što mi se što mi se povratila nekakva društvena moć koja mi je naprosto potrebna da preživim i da prenesem poruku ono kojom se bavim. Da li nakon svega, nakon svojevrsne rehabilitacije koju ste doživjeli ove godine i prošle i ove, ili od slučaja Perković do danas, ne? Da li vam se javila bilo koja kuća sa ponudom da surađujete? Ne, nijedna. Čak sam neke još i kontaktirao, ali ne, nijedna, nisu ti slučajevi okončani. Evo, sad ja mogu dobiti novinarsku nagradu za e, novinara godine, ali e, to je samo zapravo nekako pranje savjesti ovaj, e, neke kolege to iskreno ono i misle, ali oni koji su organizirani kroz društvo ili oni koji imaju utjecaj u svojim redakcijama, eh, oni me neće podržati. Da sam se slučajno kandidirao za predsjednika HND-a, ja bi prvo imao strašnih problema kako imaju ovaj eh, kolegice Nataša Škaričić i kolega Saša Leković koji su se kao individualci poznati, Saša kao poznati istraživački trener, on zadnjih godina nema vlastitih radova, ali njegovi, njegovi učenici... Centar za istraživačko Da, da, knjige ovaj, i Nataša Škaričić koja e, nju upravo zovu sad ovakvim nekim pogrdnim nadimcima, ono luđakinja, bukačica i tako dalje, jer je glasno... To, je, treba skrati za glavu, malo previše se istaknulo. Da, da. I ovaj... I oni su sad od samih kolega iz struke koje su vječno u tim nekim forumima i vječno se kao zalažu za, za, za nekakve promjene, a uvijek za ono status quo i njih se sada, na njih se vrši pritisak, na, na sto načina ih se želo uopće onemogućiti da se kandidiraju i ovaj, traže se dlake u jajetu, statutarne, tako da e, nema, dakle, ne bih nikakve materijalne koristi, ovaj, nikakve materijalne koristi ne bih imao. E, vlasnici medija, na javnim medijima naravno nisam ono, nisam blizak ni SDP-u, ni e, na, na, na HTV-u me ima minimalno, nije čak objavljena ni ova vijest da sam dobio presudu protiv vjesnika DD, jer on je u vlasništvu države, ali svi neki drugi lijevi mediji ili portali su zapravo objavili da sam dobio protiv Karamarka. E, ali oni do tada ništa ne objavljuju e, šta sam posvjedočio, otkrio o Perkoviću. Ne. Oni su se sad dohvatili. Mi smo užasno ideološki polarizirano društvo e, bez ikakvih građanskih temelja, bilo kakve klasne, sindikalne svijesti, e, Jeste li vi kad upoznali Josipa Perkovića i Tomislava Karamarka? E, jesam, da. Perkovića sam upoznao na nezaboravan način da mi je pretio pištoljem tri puta, o tome sam i napisao u Globusu kolumnu. Dobro, da li vas je... Pokazio Na koji način vam je pretio pištoljem? Pokazio mi ako sjedio kao vi i ja, još je sjedio bliže meni ovaj, i osvrnuo se na motelu Plitička kuća na zaobilaznici kod Zagreba. Nakon nekog drugog mog teksta o istraživanju, tada se pripremalo suđenje Vinko Sidničiću za ubojstvo Brune Bušića, pa je moglo doći, mogla je pasti optužnica i protiv Perkovića, ne. I Ovaj, ja sam predvidio da će pasti optužnica protiv Sindičića, a da Perkovića neće nikako niko ni za što optužiti. I, ovaj, I napisao sam u jednom tekstu da njegov sin radi u Ministarstvu vanjskih poslova i to je se prvi put pojavila ta informacija da njegov sin isto u tajnim službama, ta je bila sedma uprava za praćenje. Eh, oni su nadzirali ove vozače u veleposlanstvima i tako dalje, oni su bili više ko neka kontraobavještena. Dobra, jeste li vi prijavili to u prijetnju policiji? Prijavio sam policiji, objavio sam ono u najčitanijem dnevniku, u kolumnu. Opisao sve, dao intervju poslije novom listu na dvije strane. Tražio pomoć HND-a, onda mi tadašnja e, predsjednica HND-a Jagoda Vukušić preko e, ove, Vesne Laborić, odvjetnice koja je bila odvjetnica EPH i, i HND-a, poručila da bi nije potrebno za reakcije, bolje da se nađemo opet na kavi s Perkovićem svi. Pa ja sam onda tome, to je bilo porazno stvarno. A, vi ste rekli može, ali ja nosim sad pošto isto. Da, jer razumijete, ja prvo nisam htio objaviti tu kolumnu jer ovaj meni rekao da ono, on će meni biti ili zlatna koka ili će me ubiti, neka ja razmislim. I tako mi je to tri puta ponovio i pokazao. I ja, kad, ja sam ono, sam stvarno se prestrašio i, prepričao sam u redakciji što mi se dogodilo i oni su mi povjerovali i, re, još me nagovorili da to napišem i ja sam mislio da će sad novine stajati za mene. I onda ono rekao dobro, onda ako on, oni mi vjeruje mi uredništvo, ja sam imao još i neke svjedoke, oni vjeruju tim svjedocima i rekao, o, odlično, ono, sad sam se riješio, jer recimo i ako ne napišete, onda ćete isto, nećete znat, može ovaj sumnjat da nešto vi protiv njega radite. Nekako vas je već upeco. Ti susreti sa tim špijunima, to je stvarno ono ko da se sa na nešto, na neku ljepenku, ono, s nekom ljepenkom, ono, imate posla, ono, non stop vas, ono, e, pokušava... Dobro, da li vas je on nikad demantirao? Ne, nikad. Poslije to objavljeno, ne, Reagirao je Međunarodna federacija novinara, 99. pisali Tuđmanu, Jarnje, ovome, Peniću, Mateši, niko ništa. Dobro, kako ste Karamarka upoznali? Njega sam upoznao kod e, ovoga Zvonimira Trusića, tadašnjeg ovog, on je bio sumčenik za ratne zločine u Pagračkoj poljeni, dolazio sa svojim kumom Vladimirom Faberom. Karamarko bio pomoćnik ministra unutarnjih poslova, a Faber je bio načelnik policije u Sisku. Ali samo s njim nisam riječi u životu progovorio, ja mislim. Ali kasnije sam imao s njim problema jer sam pisao... U presudi piše da on bio, da on je znao satima vama govoriti. Da, da. I to je, to je na moju sreću potvrdila <laughs> glavna urednica na raspravi jer je mislila da sam ja tužio zbog otkaza, a ne zbog mobinga i sve je potvrdila taj mobing. Ona mi je bila glavni svjedok. On je, ovaj, naravno, nekako se iskazalo od početka karijere u tim špijunskim krugovima i tako je e, i funkcionirao kao Mesićev, Manoliće, pa sad on jednom on preuzeo, on Tuđman je glavni, a, a ovi su onda Ovi su rušili Tuđmana, ne. Mislim, iako Manolić i dan danas isto da je Tuđman super, ali Mesić cijelu svoju kasniju karijeru izgradio na antituđmanizmu. A njemu je opet u šef prve predizborne kampanje bio Karamarko koji sad svoju premijersku kandidaturu gradi na <laughs> tuđmanizmu. Pa to je ono, za, za stvarno za ono nekako, da za bilo koga, znači, ko ima zdrav razum, nije ono ograničene inteligencije, to je, to je toliko iritantno da... <laughs> Karamarko mi onda nekoliko puta Znači, vršio je taj mobi, e, pritisak na glavnu urednicu u, u, Vjesniku prema presudi da, da prestanem pisati o, tim temama kojima sam pisao, a gdje je on bio involviran. Ja sam se usprotivio njegovom imenovanju za šefa POE, a njega je predložio Mesić sa nakon afere Puljic. Dakle, Mesić opet zadobio uticaj preko Karamarka nad Sanaderom, jer Sanader se brzo uvalio u ovu hipo aferu, imao je podršku, znamo, Njemaca, Austrijanaca, u spotu mu se pojavljivala Merkelica, Štojber, premijer Bavarske, kasnije s njim zajedno odradio <laughs> hipo banku i Šisel ovaj, Austrijanac, ali Sanader je bio loš izbor i on je već počeo, a Mesić ga je trebao, imao je mehanizme kako da e, prati njegov kriminal. I onda je to Mesić naplaćivao. I tu je isto Karamarko odigrao neku ulogu. Pretpostavljam da vi imate utemeljenje za sve što govorite. Da, apsolutno. U, Pa evo jedna stvar koja je nedvojbena činjenica da je, e, recimo, da je E, e, ali što god bilo ovako, neke sitne igre, mislim, Mesić je odigrao značajnu ulogu u demokratizaciji Hrvatske. A to je druga stvar, to je, ovaj, to je nešto drugo. To je, jedna stvar je ovaj, jedna stvar je njegov način ono funkcioniranja i koliko je on ovaj e, pokrivo u nečiji kriminal, a šta je on od toga imao, to će se još vidjeti, ali recimo sa Sanaderom je on znao biti u takvim ideološkim svađama i odjednom iz čista mira Sanader njemu ovaj, izglasa zakon po kojem on postaje doživotni predsjednik. A ne može čovjek danas na cesti nakon što... Nema to nigdje, ono, mislim, to stvarno ima u bananama državama. U, u Sloveniji je ono godinu dana ili ne znam, negdje pola godine i tako dalje. Dobro, ali I realno, govoreći, realno govoreći, mislim, malo je... E, škakljivo nakon što odradiš mandat politički i zamiriš se svima i svačemu, da jednostavno ostaneš bez zaštite na ulici. Kako je zaštite? On dobiva plaću i dobiva proračun. On putuje po svijetu na hrvatski e, račun koliko već godina, 5-6. Pa- I sad i ovaj drugi još godinu dana, jer se kao ne može još vratiti na faksa, rekao da će se vratiti da ga traži. Pa što, i novinar se nađe na cesti pa ostane deset godina bez posla i bez zaštite. I država još ga država progoni. Pa ljudi koji idu na takvu funkciju, to je smisao demokracije. Mislim, zato što nismo, dakle, nismo nikakve više tiranije, ne znam, kraljevine, carevine, vraže matere, pa nekakva sila koja je silom nametnuta ovaj, da nam tu vlada, dakle da mi biramo ljude i da ti ljudi budu da budu svjesni da će biti e, izloženi e, raznim pritiscima i da rade najbolje za e, opću dobrobit svoje zajednice. Dakle, onoliko koliko mogu. I to im je nagrada, glavna, mislim, moraju imati plaću, ali ovaj... Ali očito to kod nas, kod nas još ne, još ne funkcionira, jer se ljudi još dijele, mislim, vi nemate, u Njemačkoj se maknulo kolo, jednom je došla Merkelica, ali nema veze, ono što je sad je prisutna tema u te političke stranke. To ne funkcionira na demokratskim načelima. Sve se određuje ono od ozgora. I u Njemačkoj? Ne u Njemačkoj, nego kod nas. Ne, ne znam sad u Njemačkoj, ovaj, ali ko je od ozgora, kada je bilo kolo od, od ozgora, kada je stranka procijenila da to njima čini štetu i da bi oni mogli u budućnosti ono pretrpi veliku političku štetu, ko se maknuo. I Merkelica je došla, nju podržava njena straka, ili u, u SPD-u maknuo se ovaj Šreder koji je na kraju se ispostavilo po, posredo, pogodovao Rusima i sad je tamo u nadzornom odboru nekakve mega ruske kompanije. I, ali su došli drugi ljudi. I stranka, stranke funkcioniraju. Kod nas ono ne može ono zapne na tim. Pa dobro, nismo, nismo to vidjeli na slučaju HDZ-a i promjene e, promjene vodstava. Ma ne, pa... Ne... Stranka se vrlo lako odriče e, svojih e, najistaknutijih pojedinaca, ne? Aha, to je, da, to je, to je, drugi par rukavica, to je ovaj... Oni su malo, tu postoji naravno razlika. I u slučaju HNS-a također. Da. Tu postoji razlika jedna. Oni su, oni su izrazito klijentelistička stranka s nekim utemeljenjem i uvjerenjem zapravo da su ovaj nekakvi čuvari Hrvatska utemeljitelji, a pošto je glavni utemeljitelj Tuđman umro, onda od njega niko ne može ni zamijeniti. Na kraju krajeva on je i posmrtni počasni predsjednik. da, i posmrtni počasni predsjednik. I oni imaju uvijek tu nekakvu svoju, svoju bazu koja je nepromjenjiva, koju se mogu samo priklanjati ovi s lijeva ili s desna, ali ona je uvijek, će negdje tu ostati tih nekih 20%. Imamo, što je naj ono tragičnije, imamo, mislili smo kad e, do promjene u, HD, u SDP-u je dolazilo, stalno se govorilo po forumi mladih, pa mladi ono izabiru ovoga, onoga, pa tako forum mladi podržava, ne znam, Zorana Milanovića, pa O, kao ono, znači to ide ono od ozdo nešto, od se nešto događa, to stvarno onako zvuči ono super, ono evo, ono, oni se to makli od ovoga, od onoga, iz prošlosti. Evo, daću vam primjer, to je u Njemačkoj, ja sam neki dan kontaktirao susreo se bi me na promociji ovaj njemački političar, SPD-ovac, e, Josip Juratović i on, kaže, to je, kod nas je princip, dakle, svaka stranka mora rješavati one probleme koje je ona prouzrokovala ne znam. U nekoj pokrajini gdje je na vlasti CDU, a jakve su ovaj, nekakve mjere protiv stranaca ili recimo policija provodi neku selektivnu Um, primjenu zakona više prema strancima, manje prema ovima. E, ova SPD e, koji ima glasače među strancima, odnosno onim koji imaju državljanstvo sa porijeklom stranci, SPD tu mora prisiliti CDU da oni riješe problem taj s tom policijom i da oni ovaj tu policiju promijene i da promijene politiku. Jer je to njihova tema, dakle, koju oni generiraju. SPD, recimo, treba riješiti problem tako današnje demokracije funkcioniraju. Ja, ne kažem da je to idealno rješenje, možda je to neki anarhizam, nekakva nekakva Nažalost utopija, ne znam, ono, ovaj, e, ali onda SPD treba riješiti probleme e, koji se pojavljuju među nezadovoljnim strancima, među nezadovoljnim radnicima, gdje se događa i nasilje, gdje se događa i... Razumijete, to je taj njihov nekakav koncept koji mi nikako ne shvaćamo. I tu postoji ta jedna kulturološka razlika. Recimo, da, e, postoji jedna kulturološka razlika. Naši ljudi kad odu vani, oni tamo glasaju za SPD, jer su tamo e, e, šljakeri i stranci. Kad se vrate ovamo, onda su svoji na svome i onda glasaju za HDZ. Kad odu tamo, onda ono, rade, uredni su, točni su, dogovaraju se, ne bacaju smeće po cesti i tako dalje. Kad se vrate, onda rade sve suprotno. Ali e, da je to stvarno utjecaj kulture, to svjedoče i primjeri stranaca koji dođu živjeti ovamo, se ožene i tako dalje, i potpuno se prilagode kulturi. Bacaju smeće po cesti. smeće po cesti, po rijekama, ne dogovaraju se. Mene, kad je gospodin Juratović, on je zvao mene par dana prije. Još preko posrednika mi je najavio da će biti oko uskrsa. Zvao me par dana prije. Zvao me taj dan kad je došao. Da dogovorimo, da vidio sam li ja slobodan. On nije došao kao naši ljudi koji vam banu u vodu kod doktora. Nešto Koja, je, ja sad u četiri. <laughs> pa dobro, ne, mi smo se dogovarali za ovo već i danima. Ali ovaj, ne, ono dođu i kaže ja sam bio kod doktora i sad, a ti si bez posla, jel ono, nemaš posla, ništa, ajmo sad na neku kavu, čaj ili ne znam šta a ja imam posla po kući i ne znam, na kraju krajeva možda no, uopće nije do nikakvog razgovora, ne. Ali mi to još stvarno ne možemo shvatiti da, da je tako bolje, ovaj, mislim, živjeti, mislim da se moramo nekako organizirati, jer ko sebi ne organ... Još uvijek imamo i to je to, mi smo ono htjeli, ne htjeli Balkan, pa se možemo zvati zapadni ili ne znam šta. I ono dobro što je na Balkanu... Na slovenskom zahodni. <laughs> zahodni. Zahodni, zahodni Balkan, da. E, ko je upropastio vjesnikom? Ma sve vlasti su ga upropoštavale. A novinari? novinari posebno, zato što su svi bolji novinari ili ovaj način ili onaj način potjerani ili su bila je jaka velika Kako se dogodilo u jednom trenutku da Zoran Milanović u vjesniku piše sam protiv sebe? Pa da, zato što ima imenjaka i prezimenjaka, ovaj, jednog kolegu bivšeg omladinskog novinara iz iz ovaj dijela e, e, iz, iz Bosne i Hercegovine koji je dobio sudski spor sa vjesnikom, jer ne znam više, tamo se za vrijeme HDZ-a koliko urednika izmjenjivalo i ne znam kakvih sve kakvih sve eksperimenata nije radilo i onda je njemu jedan od tih HDZ-ovih urednika dao otkaz, a on je dobio sudski spor, došao drugi urednik i vratili su ga na posao, dali mu milijun kuna i još kolumnu ne. Ali problem je mm, Zorana Milanovića ovog drugog koji ima stvarnu moć i onu, leg, onu legitimnu ne, koju smo mu dali na izborima, što je on davao takve idiotske izjave u medijima da on uopće ne čita hrvatske medije. Ne. Kad su ga pitali, pa jeste to, pa za to nije, pa vidjeli ste, ne znam, vaš ministar nešto, ovo, ono, ili to i to se događa. Veli, ja uopće ne, pratim, ja on prati samo do ekonomisti i ovako nešto. I kao ono, u smislu, šta će se, ono, mislim, Nemoguće, k'o da sad razgovarate s nekim, nekom kao neko je faca iz vašeg kvarta i sad vi pričate jeste vidjeli to nešto u Vjesniku, Večernjaku, Jutarnjem, Karlovačkom tjedniku, ma kaj me sad, znaš, ono, čitaš te pizdarije, ja ti čitam to i to i onda sad znaš da sam ja faca jer ja znam tak dobro engleski i bavim se svjetskim temama, čekaj, a, a ti si premijer ove države čovječe i onda veli, Isto, nije, pa nije jedno vrijeme uopće održavao ove ovaj, preskonferencije, nego samo funkcioniranje Twitterom i to je sve bila ideja Zinke Bardić, naše bivše kolegice. Zato to ja govorim, mi smo toliko odgovorni za stanje u ovom društvu, ok, ljudi kad idu ono u PR, nek idu u PR, nek onda budu samo PR i, i onda ovaj, mada ja to smatram na neki način isto kao i, i špionažu neprijateljskom profesijom, ne. Kada je Igor Mandić došao za glavnog urednika vjesnika, održao prvi kolegi, svi su bili u strahu, čitav kolektiv, što će sad biti, došao je ljevičar, to on opisuje u svim mhm. knjigama, i onda je rekao, ljudi, nije u redu to što radite, govor mržnje i slične stvari, e, i uglavnom e, sa to kolegija je izašla jedna ono, od urednica i rekla je čitavom kolektivu, prenijela radosnu vijest, sve je u redu, nastavljamo po starom, samo nema govora mržnje. Da. Što su radili, kako je izgledalo, kako je izgledalo funkcioniranje vjesnika, ne tražim sad e, redakcijske tračeve, nego generalno gledajući e, zašto ti novinari i taj kolektiv čitav se nije izborio za veću samostalnost u odnosu na politiku? Pa kažem, stano je, on je stalno, ovaj, on je stalno tonuo u fazama i napušta, napuštali su ga autori, evo kao Igor Mandić nije dugo izdržao, ja kad sam se ponovo drugi put, treći put kad sam se vratio u Vjesnik prve, onda više nije bio Igor Mandić, nego je bio Krešimir Fjačko, on je došao <clears throat> izravno po političkoj liniji preko Željke Antunović koja je bila predsjednica nadzornog odbora. I ok, u odnosu na ono kako je meni bilo kasnije ili prije, meni je tada bilo ok. Tada su mene puštali stvarno pitat, pisat ono što hoću niko mi nije prijetio tužbom, jedino su mi prijetili ovako, ono, ono mislim da će me zadaviti, ono, i tako dalje. Ja sam pisao ratnim zločinima, nastavio dalje i u Gospiću, i u Kulinama, i ovdje Ante Gotovina, i tako dalje. Dakle, ona razlika, ono kad smo prije spominjali sa špijunima, pa možete razgovarati sa špijunima, ali na kraju morate biti rukovođeni vlastitom savješću, da sve to što ste saznali dobro prosijete i onda ocijenite što je tu stvarno javni interes, a što bi nešto moglo biti što bi išlo pogodovati nekoj strani i da to što je štetno nekako pokušate ili o to ne spominjete ili spomenete ali se ogradite i tako dalje. I dakle, nije problem ovaj, vjesnik počinje odmah propadati kad sam ja došao za vrijeme Hidajeta Biščevića, koji već se tada pričalo, on se izjašnjavao kao Hrvat, kad danas je on isto u diplomaciji našoj nešto u Briselu ili u Sarajevu. Vrhunski autor. Vrhunski autor. Mislim, na stranu. On je ono jako dobar autor i to je ono odlično. Ja sam evo i njega sam... Uživo sam u njegovom kolumnu. Da, ali tako, evo, kad, kad si me pitao za autore, Hidaje bišćević Ja sam, mislio, ja sam ono u raju. Bilo je još tih autora, Vjesnik u srijedu izlazio, to su bili ovi iz starta. Dobro, Glavni urednik Krešimir naš Karločin. Da. ja sam, ono, stvarno mislim, pa sad ću ja to sunce ti ono stvarno naučiti. Dobro, je to sad, ali ono, događaju se sulude situacije, taj pristajanje na taj, na taj, pristajanje na, na, na na pritisak, e, na to, ono, nema veze ovo, svi Srbi su napustili sami, ono, ta dopisništa, nismo mi nikog potjerali, razumiješ, onda e, Vjesnik četiri dana nije objavljivo da je Vukovar pao, već je slovenska televizija objavila. Hidajer Biščević je izdavao, nedavno mi je priznao jedan od urednika Deska, a ja sam sjedio na desku kao novinar često, ono, jer sam i popodne radio i tak dalje, ne. Vjesnik je cijelo vrijeme objavljivo, u, u već i Hrvatska televizija objavila. Vjesnik je cijelo vrijeme objavljivo, u Vukovaru se još vode borbe, snajperski, znaš, ono, neki ostali legalci u podrumima, to su podrumi isto koji kod mene, jer smo uz veliku rijeku, i porozna je zemlja, nema podruma zapravo, to je ono strašno. Vjestek je imao jednu, onda ono kad je krenula, kad je krenula recimo kampanja protiv Hosa, kad je Dedaković uhapšen, jer je onda nekog trebalo okriviti za Vukovar, onda su neki autori u Vjesnika direktno pod narudžbi politike preko glavnog urednika dobivali zadatke da pišu Hos jednako Kos, ovaj, a šta god mi mislili o znamenju, o ne znam, o ovome, onome, ali ostaje činjenica do danas da za ratne zločine da je Hos... Nema nijednog Ima jedan u Dretelju, a to je musliman bio u HOS-u. Ovaj, ali nema ih ono, kao organizacije, jer nije uspjelo se stvoriti, a to je, na tome radio i Perković i Manulić, da se stvori od Hosa ono što su bili Šešeljevci u, u Srbiji ili Arkanovci. Dakle, paravojne formacije pod izravnom ili, ili recimo Merčepovci o kojima, kojima se danas sudi. Dakle, paravojne formacije pod izravnom kontrolom države, s time kad se za neki zločin sazna, onda se kaže to su paravojne formacije. Tamo, evo, ono u Vukovaru, nije to jedna, ona s time imala ništa, nego su tu došli ovi teritorijalna obrana. nažalost, e, osoba koju spominjete e, nema s nama tu u Luci Pokupskoj, pa nadamo se da će biti prilike da i oni iznesu odgovor mhm. na optužbe. Mhm. Da, da, slažem se. Ono, Jeste s njima ikada o tome razgovarali? u, Pa jesam, evo... Kako, e, kako uzeti drugu stranu u takvim slučajima? Evo jedno e, pitanje, ono, novinarske metode. Znači, u takvim slučajevima, kako uzeti drugu stranu? E? U kojim? Pa, takvim užasnim slučajevima, kad pišete o ratnim zločinima, o, ubojstvima, aha, aha, o, A je, je. Pa ne, jesam, jesam, ja sam recimo razgovarao sam... O svim tim spletkama. Da, razgovarao sam ja, jesam, jesam, ovaj, ja sam nakon i te Perkoviće... Dobar dan, jeste li vi naručili ubojstvo? Da, da, da, dobro, da. Ne ide baš na taj način, ali ovaj, ja sam recimo to, evo, da skratim onda, Eh, objavio eh, to da mi je Perković prijetio, pa onda on, nakon toga se ništa nije dogodilo, to je 2008. 2009. 2009. mene napada Munif Suljić na ulici, osuđeni ratni zločinac, prije toga ne osuđivan, ali se znalo da je ubio onu Aleksandru Zec i tako dalje. Eh, i on mene napada na ulici i ne, ne uspijeva me isprovocirati. Kuško, to, to, su ove kukavice koje su ti uvijek kao ono u birti, znaš ko je neki, dođe ti tip i kaže, jo, kakav imaš pederski izgled. I sad ga ti gledaš, djedo, ako, ako počneš ono plakat, onda te opali šamar zato što plaćeš. Ako mu se nešto ono namrgudiš, mhm, onda te opet odvali ono. A kad ga gledaš onak, znaš, ono, ono, gledaš kroz njega, on potpuno se izgubi. Tako on mene napao nešto na ulici. Koji si ti novina, šta si ti pička, ti mater napisao, nastupao. Ja gledam ono, šta ti je, dok ja polako ne počinjem kužit ko je on. Jesi ti o Pakračkoj poljani pisao, a obrio one brko, uvijek bila slikarga, ja nisam znao. Znaš, onda na kraju kad sam rekao, pa ja sam govorio kako u nekoj latinici koja se tada puštala na mreži i vodila je isto Sanja Miklaušević uređivala koja je sada urednica dnevnika i ovaj, ona je pripremala, bila to emisija, sjećam se, i ja sam govorio o napadu Perkovića, <laughs> Manolić je govorio ne znam o ovome, bio je i Merčep koji je govorio kako mu je Manolić smješto kako <laughs> je ne znam Perković. Ja sam samo svoje ispričao s Perkovićem i nakon toga Muni Psuljić mene napadne i nije odmah išao na ono ti si prijetio, nego ono, htio da to bude napad, da se ja prepadnem, da ne znam na kraju krajeva zbog čega sam dobio batina, ali kako sam ja se pravio lud, jer znam, imam taj instinkt jer sam prošao i, u ratu i, onaj bullying u osnovnoj školi, srednjoj. I onda sam se naučio, dakle nisam trenirao nikakve posebne borilačke vještine, nego čisto psihologija. I ja sam, ono, se pravio lud i ono, onda je rekao, na, pa nisu samo, ono, nije mi palo na pamet da bi moglo biti zbog Perkovića nakon godinu dana i on, ili pola godine, i on kao, onda je već izgubio strpljenje, jer je prolazilo dosta ljudi, već to će bilo oko 10 sati ujutro tom ulicom, i svi su nas gledali šta se mi raspravljamo. I onda me primio za brado i gurnuo zid i kao ono, o, o njemu, protiv njega si govorio, i opsovo me i ono, u neku birtiju ali... Dobro, moram samo... Nakon svega toga i kažnjen je on za taj napad i sve i nakon svega toga opet ja 2005. kada se piše u Njemačkoj da će biti Perković osumnjičen za ubojstvo prate se i da će ga se zvati prvo kao svjedoka, ja nazivam Perkovića i pitam ga za komentar toga. A on kaže da bi pričekao do sutra. a ja zovem i Bojkovca, i Manolića i Pavla a sutra izlaze novine. Ova trojica daju svoj komentar, ja napišem tekst koji novine ne objave. I bez razloženja, to sad isto sve piše u ovoj mm. presudi. I sutra, normalno, sutra, šta ga imam sutra zvati? Da ga ja nazovem, da kaj me hoće pustiti tekst, ali kakav da napišem, ne? E, Spomenuli ste Mulimba Suljića, Pretpostavljam, je li on osuđen za neki Je, on je osuđen kasnije, njemu se pokušalo, to su bile farse osuđenja, prvo je bio bez veze isto uhapšen, isto namjerno, pa da je iskaz bez odvjetnika. Pa... U sa slučajem Zec? Zec, da, da. I onda je bio pušten i on i ona cijela ekipa. Kasnije im se sudilo za mm, ubojstvo nepoznate osobe, isto to je glupo uopće. Mislim, to je kao neki njihov suborac Saša Antić, i nisu našli na kraju ni Lešec, a i znalo se da se Leš selio jedno sedam puta, ali dok se nije zagubio trag i malo svjedocima nije izbjegalo sjećanje i opet su ga onda, ali dobio informaciju o presudi dan prije objavljivanja presude izbrisao u Njemačku i na kraju ono nešto uhvatila ga neka neizvječiva bolest pa se vratio, tamo ga uhvatili Njemci, dali ne znam nizozemcima jer se slučaj ovaj za kojim se sudi danas Merčepu još bio u Hagu, pa je postala mogućnost da ga se izruči Hagu i onda je izručen Hrvatskoj i čak nije uzeta na kraju krajeva njegova izjava za predstojeće suđenje s e, Merčepu. E, toko stvarno ova vlast i ovo pravosuđe i sustav su po tokim, ja se zato nadam nisam ja, e, sa socijalne strane gledano, ja nisam oduševljen Europom. Naravno da ćemo mi tu biti žrtva, ali sa ove strane demokracije i nekakve pravde, ipak e, bez toga mi bismo skroz, ono, skroz potonuli i bili, bili bismo možda bliže ikad E, opet nekom novom sukobu, koliko i unutarnjima, tako i međusobno na prostoru bivše Jugoslavije, vidjeli smo i ovi što se po Bosni lani događalo kad iskra plane međunarodnom koji je ojađeni, koji ono više ne zna ono komu glavu nosi šta će sutra jest, onda je to e, to se može to su povijesti, jel, to su se, događalo su se tako revolucije, pa su neke, jel, donele napredak, a druge su donele... Neke revolucije, neke, nešto je revolucija, nešto je e, čisto e, gibanje mase. Da, pa dobro, sad da ne ulazimo u terminologiju i može biti i da može biti kontra revolucije, kako, kako se gleda <laughs> ono, ali hoću reći da, hoću reći ovdje dok nekako teško je uliti, teško je uliti tim ljudima, eh, po, po, eh, teško je u, ljudima promijeniti te mentalne navike i osvijestiti ih za bilo šta pa i za društvene promjene neke gdje ono kao masa trebaju eh, sudjelovati, a da bi se, da se ne bi dakle nekakva revolucija pretvorila u nekako gibanje mase i neko neartikulirano ono razbijanje koje onda može e, lijepo upotrijebiti oni koji razmišljaju ono red, rad, e, zakon i disciplina. I židovi van. Da, evo i sad sjedimo u bivšoj židovskoj kućine, to me isto tako. Koji je bio vlasna kućina. E, bio je Richard Steiner i njegov brat Adolf Steiner koji su 40. godine ili 41. 41. pobjegli u Švicarsku a njihova familija je bila pobijena, koja je ostala ovdje. Oni su se 41. 45. vratili i tu ova susjedni plac, to je bio taj Adi, on je tamo nešto pa je to prodao i odselio u Sisak, a ovaj se oženio za jednu djevojku iz e, Ozlja, katolkinju, tako je kad sam doseljavao u kuću, stalno mi govorili židovska kuća, a ono, ostane mi što stvari ostale od bivše vlasnice, ono, slike Isus i Majka Božja, pa... I to mi je bila prilika da dosta nauči u ovom kraju, pošto sam bio dobar i sa Ivom Loštenom i s njegovim bratom, E, ne sa Ivom, sa Slavkom, ovaj, ja sam ga krivo ispomenuo, i s njegovim bratom ovaj, e, Danilom Ivinom i čitao sam Slavkovu knjigu ovog god, 45. 41. 41. upravo o, ovim dijelom kupe tamo do Banske selnice se on vozio i njegov brat, e, tamo su iskrivali guvernanta i njena familija i taj kraj mi je e, uza sve ove probleme jer koje sam imao nekako sam tu pustio korijenje Kroz, sve te priče i uklapale su se uklapale su se u neki moj e, svjetonazor ne? ajde da ne duljimo dalje hoćemo prekinuti može da ništa hvala